Те, що випив з дощу, поверни джерелом. Гілку мерзлу повернеш диханням весни, а дістав ти пустелю, повернеш поля. Всі борги пригадай, всі борги поверни, поки ти на землі, доки ти не земля. Кінець книги. Київ 1981 рік читала Світлана Горлова.